Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës ju prezanton ligjëratën me temë Bamirësia. Vëllezër muslimanë, një musliman që qit ahlak e ka, A kur jom unt, të lutna ty edhe boj sabër, edhe të boj dua që ja Rabbi me na dhonë. Do me thanë, unë e kom qef me konë njeri, jo pasanik, po kom qef me konë njeri që herë unt, herë ngi. Tha jo ja Xhibril nuk du, tha se dynjaja o shpi për ata që s'kan shpi njeti, dhe ve malu men la male leh, edhe oshtë mall për ata që s'kan mall, dhe jexhmeuha men la akle leh, edhe për duan atë dynjanë e bon tubë ai që s'ka men, Fekale Xhibril për dhe të më fyha dhe Xhibrili më tha, thebeteke Allahu bil kauli thabit, Zoti tha ja Muhammed të forcoj ty me fjalë të forta edhe ta përkujtoj këto, nuk po don me konë melik, por po don me konë pej robt e Zotit sa ma poshtë me konë, edhe dynjasë nuk po i jep rëndësi, po po jet ma poshtë me konë. E këtu edhe vllazën ato të pejgamberit sallallahu tala alejhi ve sellem që pejgamberi o konë i mirë edhe s'ka dashtë me pasë pasuni dynjaje shumë. Hazreti Hatixhen kur e ka marrë grue, thuhet Allahu alem, kur e ka nxjerrë pasunin e vet Hazreti Hatixhja në oborr, Pej sandëkut, n'atanë edhe n'atanë, Shifai Sherifi thotë, janë ulë, që m'u ulë njeri, kështu ungjun, nuk kanë mujtë me pa shoqi shoqin pej sermit dhe pej dukatit që o konë grumbull. Tre muj ditë pejgamberi sallallahu tala alejhi ve sellem, kur u bo, as një muamër si thonë, as një dërhem s'ka metë pa e bo tesadduk. Për tre muj ditë. Se ja boni hedije Hazreti Hatixhja, krejt pejgamberit sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem, pejgamberi aleyhi sallatu ve sellem, as një dinar nuk e la për tre muj për pesë vjetë tesadduk fukarave. Qeshtu o konë Resulullah nuk o për shaka. Një herë, shkon n'xhami sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem, e i ra n'men që në shpi e ka lonë një thupër të dukatit, Edhe shpejt e shpejt un pej xhamisë shkoj te shpia. Edhe u kthy. Xhemati e këqyrën dhe u çuditën. Tha e tha çi pune me deli, tha u çudit pej punëve tëna, tha po ja resulullah, tha qi kto s'ka prova ki, me hi n'xhami edhe si diçka si rrept je dalë dhe u ktheve. Tha vallahi tha siç na dalë tha veç nisa tu, E kum harrue tha te shpia tibren mine dhehebi e kum harrue një thupër të dukatit e në shpi ma të caktue e nuk e kum dhonë fukarave e u tuta tek e fali namazin mos po valuhet e kështu e vajta njëherë sa do ma sa mujna u ktheva dhe erdha m'u falë Sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem. Ky vllazën o kanë njeri i Zotit, që Zoti dhul xhelal njeri në dynjatë ma të mirë dhe ma të madh nuk ka falë, na nuk mundum m'u bo shembull me to, vetëm edhe na duhet me u edukue të rrim dikun edhe na n'mahallat e tina. E kësi Pejgamberit sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem i ka thonë Allahi dhul xhelal, mos këqyr çka ju kum dhonë njerëzve të kqij, se atyne jau kum dhonë pasunin e dynjës, li neftinehum fihi, për me i bo fitne, për me i provue ata, Ve jut'i ve jut'imunet taame ala hubbihi miskinen ve yetimen ve esira. Njerëzt muslimon të mirë janë ata që i jepin buk, atë e jepin atë pasuni, tu e deshtë, një sen çka ja ka nda për veti, ja jepë, fukaras që s'ka gjo mi shpirt, Na nuk dona pej juve, pej atyne fukarave, ose pej atyne miskinve, ose pej atyne jetimave, u thonë nuk dona pej juve, as me na falemnderu, as nuk dona me na pagu, se na këto për po jau jepëm juve për Allahin xhele xhelaluhu ve xhele shanuhu. Domethonë, Këtu Allahi po na tregon neve që muslimani që e ka ni pasuni e jep për Zotin dhul xhelal, nuk duhet me prit lavdat pej atina që jep atë pasuni. Ose nuk duhet me i thonë ai faleminderës, ose me thonë ia pagun me një tjetër sen, ja i nimon, ja diçka. Qit njeri Zoti Dhul Xhelal e don, edhe qita njerëz janë të Zotit i vdunut. Ve juthirune ala enfusihim ve lev kane bihim hasasa, muslimon të mirë janë qita njerëz që ma fort e donë vllon e vet, edhe ma shumë jepin të mira atina vllon vet, se sa që jepin nefsit vet, e veten e lonë keq, E i tha ja Rasul Allah, esabeni el xhuhdu, më ka rrok unja, fe ersele ila nisaihi, e e çoi pejgamberi te grat e veta, fe lem jexhid indehunne shejen, edhe s'gjet kurrnji sen me ja dhon atij njeri. Fe kame rexhulun min el ensari u çue ni njeri pej ensarve, fe kale dhe tha, ene ja Resul Allah, unë pe marr. E mur atë insan, fe dhehebe ila ehlihi edhe shkoi në familje vet. Fe kale li imreetihi, kur shkoi në shpi, e thirri gruen edhe i thot grues vet. Fe kalet, u kthy gruja tash i përgjegjet burrit dhe po i thotë. Vallahi, ma indi illa kute sabijetin. Pasha Allahin more njeri s'ka te une qetër sen vetëm aq ko sa që një një sabi. Se jo me koni madhës, një sa sa që një një qaq ko te une e pas një. Atëherë ky i zoti i shpisë, u kthy e tha, Atëherë e bëjmë një punë he grue. Fe idha eradet, eradetis sabijetul isha. E kishin pas ata një fmi. Thot shqyr kur don ai sabija ai fmija me lyp me hongër darkë, e nevvimihi diqysh mashtroe e vnoe n'gjumë. le t'flenë, ve teali, edhe kur t'na e kthejsh sofren, hajde ti grue, fatfiis siraxhe e shyme dritën, qirin ose pishën që kanë pas, atëherë se s'kanë pas sikur tash elektrika. Ve natvi butunena, butunena fi hadhihil lejl, e na e shtërngojmë barkun sonte në këtë natë, E jepja ti musafirit le të hanë qata edhe i shohë banë një. Edhe ja bon qashtu. Kur e kthyn sofren, ajo shkoi kishe pe ujdis dritën, edhe e shym dritën krejt. E kthyn sofren e u ungjën bashkë me musafirin. Edhe po i thot, lekad axhibe Allahu azze ve xhelle min filanin ve filanete. Zoti dhul xhelal thot, ka bo çudi, edhe shumë Ja, rabbi, pse pe fal ti insanin, që n'këtë dynja bon fesate dhe derdh gjak, dhe na nusebbihu bihamdike dhe nukaddisu lek, e na ty të bojna tesbih, të bojna tahmid, edhe gjithnjë herë ty të bojna ibadet, E pse ata pe fal? Zoti ju ka thonë melaqeve n'atë kohë, inni alemu ma la talemun, unë e di çka ju nuk dini. E u tha melaqeve këqyrni ju insanin në dynjo, tu e konë me nefs bashkë, çfarë xhymertllaku bon, e len veten të pak të unt me gjithë të thëmë, atë shoqen e vet, edhe fëmijën e vënon me fjetë unt, që ma xhubile velijullahi illa fis-sehai, dhe Pejgamberi ka thonë, kurrë nuk e ka mrri evlijallakun kërkush, përveç ata që jenë kon xhymerta. Kurrë evlijallakun nuk e ka mrri njeri tamahqar, dhe i dashni i Zotit evlijallakun e Zotit e ka mrri, qata njerëz që janë kon xhymerta, edhe s'ka pas pejgamber n'dynjo as evlija që nuk e ka pas sifatin e xhymertllakut. Se xhymertllaku është sifat i Zotit xhelle xhelaluhu e xhelle shanuhu, edhe xhymertllakun e kanë, atë sifat e kanë edhe pejgamberët e Zotit, atë sifat duhet me pas edhe evlijat e Zotit, atë sifat duhet me pas Tamahqarllak përmi tamahqarllak. Xhymertllaku ko, xhymert mi xhymert. Deshe me pështu prej tamahit, kur pështon njeri që nuk i thuhet, është tamahqar i keq, qaj, qaj nje, qaj njeri që është musafirperver, kur t'i shkon dikush e pret me qef edhe i bon iqram, nuk i dhimet çka ka, edhe qaj njeri që e jep mallit vet ja jep hakun e Zotit çka ka thonë Zoti me dhonë për atë mall Zeqatë e sadakë, qaj njeri të drejtë pështon prej qiltina që i ka kesh zoti edhe Pejgamberi prej tamahqarllakut pështon. A runa Zot, qaj njeri që nuk jep hakun mallit, që ka thonë zoti me dhonë, edhe nuk pret musafir se i doket t'i shku një musafir si me ju hek kulmi i shpisë, ka edhe asi njerëz, Istahlesa hadhed-dine li nefsihi, e ka lonë këtë din, e ka zgjedh për vete, dini i Zotit është kjo, ky din, se ka thonë vetë në Kur'an, inned-dine indallahil islam, dini i zgjedhun te Zoti është vetëm feja islame, ve la jesluhu li dinikum illes-sehau ve husnul huluki, edhe nuk e hujdis qet dinin e juj, I ka qito dy sifate, Allahi na boftë nasib ja Rabbel alemin, me konë edhe neve prej qatyne, se vallahi vllazën muslimon, njerin tamahqar, sado me konë me pas dinin, as nuk e do shoqnia, as nuk e do familja, as nuk e do çarshia, as nuk e do kërkushi, as nuk e do Zoti, as nuk e do Pejgamberi, salallahu teala alejhi ve selem. Edhe kur t'i kqyr njerëz që jepin për Zotin, e i majnë objektet, venet ku Zotit i bohet ibadeti, atëherë thot atë belo, o atë belo e hjek prej atij veni. Zoti Dhulxhelal, masi të bon murat me bo helaq një popull, kur t'i sheh njerëz tu i bo meremet venet që i ka i don Zoti Dhulxhelal, atëherë atë belo e largon prej atij venit, se tash na ka ardh koha na hoxhallarë jemi bo sikur lypsat, pak ma shumë ju kemi mërzit na se sa që po lypin këta me jau zgat dorën, por do t'ju fa, do t'ju thom sikur uh, dikujna si djali i tina se ka ma të moçëm, dikuj p'i thom si vlla, dikujna si djali se ka edhe ma të ri se une, ma zor se me i thonë dikujna amë ty bën postë, Kjo është vdekje për s'gjalli, është vdekje edhe për edhe për ahiret. Se Ebu Dherr el Gifaria një herë o konë fjetun në xhami, e Hazreti Osmoni i tha që o lezve, gjo mi shpirt s'ka pas Ebu Zerr Gifaria. Jashta një peshtemall që mlo e mlojke avretin, edhe qa gjojke dikun, honke, gjo mi shpirt s'ka pas. edhe nuk i mur. A'ti men shi'te fe ente emiruhu ka thonë Pejgamberi, epi kujna t'dush se ti je zotnia i tij, ve sel men shi'te fe ente esiruhu, lypi kujna t'dush se ti je robi i tina, qatij që t'ja zgatsh dorën je robi. Por, N'koftë se ju, me qatë pasuni që e kini, ose me qatë njerëz që e kini, nuk i nimoni kësaj feje, kjo feje sahat dakik o tu shku të purë. E një ditë jesum pa to, e duhet për te me kajt edhe s'un e gjojna ma kurrë, qyrni vllazën muslimon elhamdi koftë Allahit na ka bo Zoti nasib medresja po marohet, Me treqind e kontrata u bo 6 miliard, lejën e murëm me goditë e jatan Kosovës, veç momenti mrena qëtynve 4-5 ditve fillon puna me emër t'Allahit xhelal, e ju t'rret kjo fe juve, ju t'rret kjo fe për këtë din me dhonë për hatër t'Zotit xhel-le xhelaluhu ve xhel-le shanuhu, Kur thirë ke Resulullahi me dhonë pasunin për Zotin dhul gjelar, edhe për që si diku u quhe e murë krejt pasunin e jaqër. Hazet i arë i mjeri të të papete, sot nështë haja marra unë dhe për që si diku, e boni e sopë sopë, po pasunin e murë gjyqët. Shkullë të për nga mjeri, për nga mjeri, me mëgjizë e petin, qka ka me ndu Hazet i mjeri. E vetë e për që si diku, për nga mjeri, dhe ja për qirë hanë, Tha çka prune, tha ja Resul Allah, tha çka pata. Tha kujna ja le familjen, tha ja lash Allahin edhe Resulin. E ka Allahin edhe qe jeti, familjes kurgjo s'u lash te shpija. I tha ja i merr me e të ma e fejte, Këto janë të dhona e Zotit vllazën, dikujna asht që i del përpara të mira. I lumi ja i lumi që ja ka bo Zoti nasip me çil këtë derë, këtë dorë. Se pasha Zotin ma shumë pishmon kena me u bo nesër, pse e lamë atë mrapa, e nuk e çum përpara. Ma i madhi pishmon i meitit, ma meitit, ka me konë qiky. Rale prej meje kum qëllu qaty si udhëheqës i kësajna organizatës juve të fesë islame, sa zahmet me kanë, vllazën i kini këta hoxhallarë, i kini myezinat, i kini kajumat, i kini ata që i fshijnë xhamiat, krejt nvaret prej juve. Edhe se po ju mërzitum mos na shani, n'mujshi me dhanë me na ngu jepni, mos mujshi pashë Zotin veç na lni. Mos folni bile. Mos u mos u mërkoni bile me atë du me thon hoxhallarët po lypin e s'po ngihen. Se po m'doket para ne dy ditë kum thon, mos pas harrua kum thon dje a pardje. Ai si thotë e du Resulullahin e s'i don evladt e vet ka rrejt. Ai s'e ka desht Resulullahin. E vallahi Resulullahi për këtë fe ka lyp edhe na po lypum se s'kem çare, se me pas pasha Allahin kurrë s'e qenë në